qirq to'rtinchi o'dg'irmishning aliki xat yezib avatganligi aytiludi o'dg'irmish javob berib dedi maktubni yezib beray biroz kutib tur ey ziyrak olim duvat qog'oz so'ridi qalamni qo'liga oldi so'zlarni tizib aliki xat yezishga kirishdi xudo nomi bilan so'zini boshladi ey yaratgan parvish qilgan kachurgacha egam dedi oyla jilla to'xtamasdan xudoga ko'p va sonsiz hamdu sano aytaman xudo qora tuproqni ko'k osmonni oy va kunni qorong'uni yorug'likni hamda kambag'al boylarni yaratdi tugamas mavjudotni sonsiz jonliqlarni yaratdi hech birini osh qo'ymadi rizq badi u yakka yagona bir egamdir Ishki olamni yaratdi uning birligi hisobga qaytilmaydi u shubhasiz yakkadur va bodur qandoq qancha deyishga bo'lmaydi uningga o'xshaydigan taqlidni ko'ngildan yiroq tutish kerak ulug'liq uningga xosdir buyuklikmi uninga xos u hammaga qodir va hammaga hokimdir u barcha kang va sonsiz qullarni yaratdi tilaganlarga hamma qadr qimmatni ato qildi bu qorong'u va zay gumbaz uy ichini qudrati orqali quyosh bilan yoritdi ko'k osmonni yaratdi uni hammadan egiz ko'tirdi kun oy yulduzlar bilan uni bezidi tegi bo'z yer yeshil suvdan iborat bo'lsa yuqorisi sap havo bilan o'tdan iborat issiq bilan sovuqni quruq bilan ho'lni moslashtirib xalqqa tegishlik bahri ato qildi tilganlarini xolig'inidek yaratdi uningga orqa yo'lak kerak bo'lmadi xolisi ibodat qilmagan bandasini azizlaydi xohlasa foydasiz ibodatni xor qiladi bo'l desa xohlagan tiliki bo'ladi har nimaga kaskin holda o'z qazosini yurgizadi so'yimlik payg'ambarga tuman ming salom bo'lsin u yaxshi yo'l ko'rsatguchi to'g'ri rahbardir aliga duogo'y bo'lib maktub yozdim esanligim bilan salomimni bayon qildim ay zerak ali maktub bilan so'z orqaliq yorliq beribdi maktubini o'qib ko'zim ro'shan bo'ldi ko'p yaxshi yorliqlar nurg'un nasihatlar va barcha so'zlar bilan menga marhamat qilibdi yana ko'p yaxshiliklarni qadr qimmat ehson yemek ichmak kiyim kechakni va'da qilibdi hayot insonlar bu narsalarni orzu qilib jahonni kezib yurmoqda man xizmat qilmay turib yaxshi izzatga ega bo'ldim shundoq ekan bu davlat quyoshini qandoqmi qadrlamay turolmayman va lekin buningdan boshqa bir necha nuqsonmi bor man borsam ziyonmi agishib boridi bulardan biri man xizmat qilishni bilmayman berib xizmat qilolmasam yuzim yo'riq bo'lmaydi meningda qoida yo'sin hamda yaxshi huy fe'il yo'q bilginki qoida yo'sinsiz xizmatchi hech ishqa yaramaydi ikkinchi bu jafokash dunyoni tushunib jafo qiladu deb manmi xab qildim xudoga sig'indim o'zimni yoshirdim dinim va iymonimni egam o'zi saqlasin gelimga agnimga bonaslarim yetadi uningdan boshqasi nima kerak u menga yukdir gelimga yaydig'inimni va uchamg'i kiydig'inimni yaratgan egam man uchun kam qilmaydi meni yaratdi hozirga qadar rizqimni berib keldi buningdan keyinmi rizqimni beradi ay dunyo begi sanga dunyo badi oyim edi sehiy egam mangami dunyo bamasmi barliq yaxshi yomonliqim kambag'al boyliqimni xudodan ko'raman ay mard botir xudoning dargohini tutdim ibodat qilaman hamma xalq jam bo'ladigan haqiqiy dargoh ani shudir men sana yoki sening dargohingga berib tirikchilik qilsam nimalarni tilishim mumkin har ikkimiz faqat xudoning qullari qulluq jihatda har ikkimiz tang barobar qulga qulluq qilish yaramas ishdir xizmatchiga xizmat qilish qadrsizlikdir kishining himmati shundoq bo'lishi kerakki ko'ngil qo'yib xudoga ibodat qilsin dili suzuk aql farosatlik olim bak yaxshi aytgan buni angla ey tana qo'sqa ochadigan va to'yadigan kishiga xizmat qilma bundoq foydasiz xizmatga nima deb oyoq bossan birdanmi tinmay bir xudoga qulluq qil kech kunduz ochiq dargohiga erishgin ey ali muni to'rt hojitimni ravo qilg'in manu qo'limni yuzimga totib sanga duo qilay man o'lmay yashashni xohlayman qerimas yigitlikni tilayman sen meni doim kasalsiz esan tut beytqin molsiz kambag'al qilib qo'yma bu to'rt narsani manga bersang man саңа xizmat qilay so'yimlik jinimni пида qilib o'zimni beg'ishlay ey ali bu narsalarni manga beralisang manmi sanga qo'l berib o'zimni qul qilay bularni berishga kuching yetmasa mandan qandoq ortiqchiliging bor kesib ayt yemak kaymak kerak bo'lsa yemikim kiyimim bor yana kerak bo'lsa egam o'zi beradi qadr qimmat xorliq xudodan bo'ladi o'lish va tirilishmi uning amri bilandir buni haqiqiy biladigan idrokli kishi boshqacha harakatda bo'lamdi ey hokim meni bir xudoyim ostirg'inidek san osirganmaysan ey esilbay. man davomliq seni osirishim kerak meni bo'lsa u xudo osraydi ochiq so'zim shu o'zing to'ymog'icha manga osh tegmaydi xudo bo'lsa avval meni to'yg'izidi o'zi osh yemaydi muhtojlik qolsam tasalli baygicha hojat emas tilimni tavratmas tilla so'zimni anglaydi darvozivan yoki yo'l ko'rsatkichi to'sib ololmaydi bira manmancha takabbur manga zo'rlik qilolmaydi Sana günah kılsam meni keçirmeysen. Min günah kılsam mı, igen meni keçirudu. Günahkar kul nimedeydu anla.'' qarg'ina ko'ngil sirini echib aytgan so'zlarini ey çin vafodor mehribon egam sandin vafoliqroq boshqasini tapamadım. hojatman bo'p qolganimda tilakimni berasan hech qandoq yo'lakchisi yo'qlarga orqa tiraksan dardimga shifosan g'amlarimga so'yinch mungimga tayanchsan zerikishimga armak shodliqim ovunchim suyunchim hammasi sening suyunching ichida bo'ladi ay ulug' man sanga ko'p gunoh qildim sening rahmating bo'lg'achqa bu gunohlarim oz hisoblanadi gunohlarim kechirgun sanga buning ziyni yo'q meni qiynama qiynashning sanga foydasi yo'q gunohim ko'p bo'lsa rahmatingmi bor shu rahmatingni menga hamroh qil bu sanga yarashidi agar qiynayman desang buningga loyiqman kechiradigan bo'lsang kechir kechirishga layoqatlisan seni bir egam deb biladiganligimni bilasan seni faqat birlo deydiganimni bilasan man adabsizman adabsizlikim uchun nola qilaman san muloyimsan muloyimliq sandan kelidu. bu so'yimlik jon ravon bo'lish uchun omonatdir bu omonat jonni yana bir iş kim bo'lmaydi ey ali bu dunyo o'tkinchidir yashagan kunlaring asta asta o'pirab tugaydi nemishqa uningga ishinib uzoq seyg'inasan nemishqa uningga shodlanib o'zingni aldaysan otang yor birodarlaring aka inilaring katdi onang katdi qarag'ana o'g'il qizlaring qani o'lganlarni ko'rasan o'lim uchunla tiriksan shubhi qimmig'inki bir kun yeringga ko'milasan ey ali bexut bo'lma uyqudan o'yg'on o'zingdan keyin yaxshi nom qoldirib ketdi o'tgan kunlaringni behuda o'tkizgan bo'lsang endi kelgusi tullaringni zoya qilma o'tgan kunlaringning ichidan kerakligini ol seni elib ketadigan kelgusi kunlar uchun hozirlik qilib qo'y man bu holingni ko'zim bilan ko'rib turvassam yana sening oldingi nima deb boraman bu jafokash dunyodan ko'nglimni uzdim vafodor egamga yavaşlık bilan sig'indim ey ali meni o'z ahvolimga qo'yib be bu yerda turib sanga duogo'y bo'lay men sanga qandoq naf keltira olayman o'zingga o'zingni foyda yetkiz so'zimni ol man kishilardan voz kechgan sani voz kechgin kishilardan sangimi mangmi foyda yo'q man endi qolgan tirikchiligimni sarf qilib ibodat bilan xudoning roziligini tilayman bari kifoya uningdan ortiqqa hojat emas bu dunyo tuvi yo'q patqoqliqdir tiriklik shamoldek o'tib ketganda man endi uyg'ondim o'tmishimga echinib o'rtinaman agnim butun hamda gelim to'q bo'ldi endi dunyo o'ngtirilsimi boshqa foydasi yo'q geli to'q agni butun kishi nima deydi angla bori kifoya degan odam baxtlik bag bo'la oladi boriga qanoat qilgan qanoat bilan baxtga erishgan kishi bak yaxshi aytgan ekan dunyoda gelimg'i yigidek rizq bog'ini uchamg'i kaygidek kiyim bog'ini kipoya tirikchilik qilolig'idek yemakka erishalayman kerak bo'lsa beradigan egamning bog'ini kipoya alig meni foydalanish uchun chaqirgan bo'lsa menda foydalang'udak aql va bilim yo'q agar al ishiga foydaliq bo'lsin desa foydaliq bo'g'idek yerim yo'q so'zimni kesib aytdim agar ishimga kuch qo'shidi desa qarindishim sanga ming arning ishini qilib beralaydi agar alik meni yaxshi odam degan bo'lsa vaqting yaxshi o'ssin bu yaxshilik seni xushal qiladi san ming yaxshining oyig'ini tutgandan ko'ra esanlikingda o'zingning yoqongni tut dunyoga mashhur bo'lgan har xil kishilar minglab tumanlab ali atrofiga to'plangan mandin aliga nima foyda tegudi foydasiz ishni qilsa tatliqi bo'lmaydi mana man sana o'z o'zramni qo'ydim meni o'z maylimga qo'yibat manga esilma yana qandoq so'zlar bo'lib o'tganligini qarindishim angladi o'z tili bilan yetkazadi o'dg'irmish so'zini tugatdi xatni turib qotladi uningga uzatdi qerindishi darhol xatni oldi u dedi man tilakimni so'zimni yozdim erizim bilan aytqonlarimni o'zing anglading o'z tiling bilan yetkizgin alik anglasin meni qo'yibasin mandan qo'lini uzsin elchi so'zni yetkizadi va javobini so'raydi javob so'zni anglading buni yetkuz ay qudratlik uch o'rdu xoni nima degan angla u butun alga taqlid qilib to'g'ri so'zlagan so'zga xiloflik qilmasa topshirilgan so'zni to'g'ri to'liq yetkazsa elchiga ayb yo'q turk xoni buningdinmi yaxshiroq so'z aytgan elchi to'g'ri so'zni aytsa uni qiynama anglagan so'zini tili bilan to'g'ri yetkazsa elchiga o'lim yoki azob bo'lmaydi elchi deginim so'z yetkazguchidir elchi so'zni yetkuzsa o'lmaydi elchi omonat so'zni so'zlasa in'omba uni maqta so'zim kesildi o'gdilmishning o'dg'irmishqa javobi o'gdilmish javob berib shundoq dedi san aytgan so'zlarni angladim xatga javoban xat yozding Маңа бә, еткізіп берәй, әй зирәк. Бә лекін менің шүбхәм шуке, әй қырындаш. Әлік сені өзідін ирақлаштырамайды. Акимдар Әлік мені яны әвәтіп, seni qayt chaqirtishi mumkin ay xushbeil uzun o'tmay meni bu yerga avatidu agar bormasang uning ko'ngli qoladi o'dg'irmishning o'gdilmishga javobi o'dg'irmish javob berib dedi ey qarindosh bundoq so'zni qilma ko'ngil deydi bo'ladi man bu yerdan neri ketmoqchi emasman o'zingni qiynab bu yerga yana kelib yurma tilab erishgili bo'lmaydigan narsani tilash yomon o'tmaydigan so'zni qilish qadrsizlikdir yaxshi yomonni ko'p sinab bilgan bilimi to'liq kishi nima deydi angla izdeb topqili bo'lmaydigan narsani zo'muzo zo izdama tilab erishgili bo'lmaydigan narsani zo'muzo zo tilama mengib yetgili bo'lmaydigan yagi piyoda borma agar borsang o'zingni qiynab qo'ysan o'dg'irmish yana dedi amdi kat yana qaytib kelma ay mard palvon o'gdilmishning o'dg'irmishqa javobi o'gdilmish o'rnidan qotdi va dedi sanga deydigan so'zim tugudi amdi man ketay shundoq qilib qerindishi o'gdilmishni uzitib qo'ydi tushangan bilgan so'zlarinimi omonat qildi o'gdilmish etini mindi orqasiga yondi o'yiga kelib otdan tushdi yetib dam oldi quyosh o'z yeriga qaytdi yuzini yoshirdi osmon yuzini qomidek qorong'uliq bosdi dunyo yuziga ko'mirdek qora rang surtdi ko'rar ko'zlar yumildi o'yg'oqlar uxladi o'gdilmish o'rin soldirib yotdi bir oz uxladi yana beshini ko'tirdi sharqdan o'tdek yolqin chaqnadi yar yuzini ochqan yangi kelindek yo'ridi nur nayzisi bilan quyosh gardishi yuqori ko'tarilishga boshladi dunyo yuzi oq marvoyiddek yorib ketdi o'gdilmish uydan chiqib saroyga mongdi ruxsat so'rab aligning huzuriga kirdi aligning o'gdilmishga suoli alig avval o'dg'irmishni so'radi aytdi so'zla so'zlaringni bayon qil ey puxta nima so'zlar aytildi ishing qandoq bo'ldi qandoq nimani tilading do'sting kelamdi o'gdilmish o'rnidan turib avval maktubni berdi ali maktubni oldi uni ichib o'qishga boshladi yuzi qizardi rangi o'ngdi kulimsiradi biroz o'ylandi va xiyolga cho'mdi ondin shundoq dedi qerindishin qo'pol so'zlabdi uningga shoyi avatgan edim tikan gul chekibdi bu so'zning ziyni yo'q to'g'ri so'zlabdi to'g'ri so'z qo'pol bo'ludi umi qo'pol xitob qipdi ig'izi bilan aytgan so'zlari qandoq edi ang'an tushanganlaringni manga aytib o'gdilmishning alayka javobi o'gdilmish anglagan so'zlarni alikka yetkazdi qandoq so'zlar bo'lganligini top to'g'ri so'zladi dediki har xil so'zlar bo'ldi umu aql idrok bilan so'zladi manmi so'zladim mening so'zimga qarab hammasiga javob berdi so'zidan tutib olsam ko'zini ching yumib oldi shuncha qilsammi bu yerga kammidi so'zni kesib aytib ko'ngli unimidi mana ali uning so'zlarini angladi so'zlarining hammasi aql farosat va bilim edi uni texima orzu qildi ko'ngli hayajonlandi ko'ngli hayajonlansa kishiga mung bo'ladi qarab boqsa moysbit yaxshi aytgan odam ko'ngilga berilsa uning quli bo'lib qoladi qara ko'ngil bir bag boshqalar uning qulidir bagnaga boshlasa qo'l uni agishib mang'idi ko'ngil hayajonlanib bira orzuni tilasa tilikiga yetmigicha nijotliq topolmaydi aligning o'gdilmishga javobi alik yana aytdi ey o'gdilmish qayrindishing to'liq yetilgan kishi ekan uning so'zlarini anglamagan bo'lsam mijoz xulqi va bilimini to'liq bilmagan bo'lsam edim koshki lekin angladim uni ko'nglimga sig'dirdim g'ayrat qilib meni bu tilakimga yetkizgin man o'z elimda bir narsani orzu qilib uningga yetishammasam yarashmagan ish bo'ladi o'gdilmishning alikka javobi o'gdilmish javob berib dedi ey alik dunyoda tanlangan bag'zan ay muloyim Yanar vaqtimda qerindishimga Ali avatidu. Men sening oldinga yana kelaman degan edim. Seni qo'yib atmaydi, oxiri seni opiradi, uni qadrlab bugunla bog'in dedim. Meni u sovutib, yana kamma. Men bormoqchi emasman, zo'rlama dedi. Aligning o'gdilmishga javobi. Alig aytdi. So'zingni angladim, tushandim. bu so'z ishga oshmaydi o'zingni oldima u qandoq bag bo'ludiki orzusini tilab uningga yetishammisa orzu qig'iniga erishammisa u qandoqmi xalqqa bosh bo'lib hukmronlik qila oladi uning hamma yorliqi al ichida oqmasa buyuklikning nishonisi shubhasiz shuki tilagan orzusiga erishib uningdan bahramand bo'lish ko'ngil har qandoq narsani orzu qilsa buning davosi uni orzu qilganiga yetkazishdir yana bu orzu manga bir dard bo'ldi buni davolamasa o'zimning bog'inim yaxshi bu beytni o'qu nima deydi angla uning ma'nisini tushan ey ko'nglimning to'qi har qandoq kasalning davosi va shifosi iniq u dardni davolag'uchi hukmomi bodur agar ko'ngil bir orzu sababidan og'risa tilikiga erishsa o'ngshiludi shifosi shu o'gdilmishning alayki javobi o'gdilmish yana dedi ey davlatlik alay dunyoda davosi bo'lmaydigan nima bor alik tinch omon esan uzun yashsin man sana o'zimni pido qilay Bu so'zlarni men o'z tilim bilan alayka bayon qildim. Endi bugun uzoq pushaymon qilishning foydasi yo'q. Idrakli kishi senga nima deydi angla. So'zni o'ylab qil, ey mard yigit. Til bilan so'z demasa, so'zning foydasi ko'p. So'zlab edim, tilim meni pushaymon qildirdi. So'zni so'zlamasang, u senga qul bo'ladi. Agar so'zlab qo'ysang, u seni qul qiladi. so'zni yesavdi so'zla oldirab o'diqib ketma oldirab qilingan so'z keyin pushaymon bo'ladi o'dg'irimish yetilgan kishi edi chaqirsam kammaydiganligiga shubhilanmagan edim alik bir orzu qilsa man ming orzu qilotdim u yetilgan kishi menga har kuni foydali bo'ladi tilikim shu ediki u men bilan birga bo'lsa qo'lma qo'l alikka xizmat qilsaq man uni shuncha qattiq zo'rlasammi u tirajab turib oldi tovimni qochirdi yana berish kerak bo'lsa o'zim boray nima deyish kerak bo'lsa o'zim aytay ali yana bir xat yezib bersin u xatni o'qib manga ishonsin alining o'gdilmishga javobi alik aytdi bir qitim xat avatdim xetimga toshdek qattiq javob berdi shundoq ekan yana nima deb uniga xat yozaman xat o'rniga san o'zing xatsan ay zerak o'gdilmishning alika javobi o'gdilmish javob berib dedi ay baxtlik ali shundoq bo'lsimi xat yezib bagin elchi qonchilik puxta va mohir bo'lsimi maktub bo'lmasa so'ziga ko'ngil ishonmaydi tonish kishi uchun maktub bir guvohchidir guvohchi bo'lsa yili ishlatish hojat bo'lmaydi alining o'ydilmishki javobi alik aytdi agar orzuying shu bo'lsa maktub yezib so'zingga yo'l ochib beray maktubni yozay ammo so'zim shuki maktubga ishinib ketma o'zing ching tur nima deyish kerak bo'lsa o'z og'zing bilan so'zla bütün çağrılar bilan uni oldimga kelishga ündigin.